我们。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 وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير ولا تكونوا كالذين قالوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ثم أما بعد ناكن زاهولي الله جل شانه onako kako samo njemu pristaje te barake wa ta'ala i salavate i salama na Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam nastavljamo inša Allahu ta'ala govor o odnosu insana prema Allahu i Đelešanuhu knjizi i o obavezi vjernika da svoj život uskladi sa Kur'anom i sunnetom Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam kako čovjek ne bi potrošio svoj život na Dunjaluku, kako ne bi potrošio svoje vrijeme, kako ne bi potrošio svoju snagu, svoj imetak, a da na kraju ne nađe nikakva hajra od toga, da na kraju kod Allaha Đalešanuhu ne nađe ono čemu se nadao i što je priželjkivao, jer nije dovoljno nadati se nečemu i nešto priželjkivati, a da izostane trud i žrtva da bi se to postiglo. <clears throat> Na ime cijenjena moja braćo, svima nama, nama je dobro poznato da ljudi na ovom dunjaluku imaju svoje opredjeljenja i svoju pripadnost. Neki su Allahom dobrotom izabrali da pripadaju istini i putu istine a drugi su i većine takvih prihvatili i izabrali da budu sljedbenici i pripadnici raznih puteva zabluda bez obzira da li se radilo o vjerama ili sektama koje su dakle na vjerskoj osnovi zasnovate ili se radilo o pripadnosti određenim sistemima koji vladaju u određena društva i na određenim prostorima u određenim vremenskim periodima. Mi ćemo vidjeti da svi ti pripadnici shodno njihovoj snazi i ubjeđenju u ono čemu pripadaju na sebi imaju svoje tragove. I možemo ih po tome prepoznati čemu pripadaju. Tako vidimo da one koji su prihvatili vjeru židova, vidimo njihove tragove na njima samima, na njihovim dijelima, na njihovim ponašanjima, na njihovim moralima i na cjelokupnom življenju. Ako pogledamo u one koji su se opredijelili i prihvatili da budu sljedbenici krsta, Također vidimo na njima tragove toga, te pripadnosti. Ako pogledamo u budiste, vidjet ćemo na njima tragove tog njihovog ubjeđenja i te njihove pripadnosti. Ako pak pogledamo u sledbenike i pripadnike određenih sistema koji su vladali i vladaju na ovoj zemlji, vidjet da sledbenici komunizma imali su na sebi i imaju još uvijek oni koji se toga drže i koji su to prihvatili za svoj životni put, jasne tragove pripadnosti tom sistemu. Kao što vidimo danas, da oni koji su prihvatili demokratiju, vjeru današnjice, vjeru, koju, vjeru kufra koju danas većina svijeta slijedi i prihvata i misli da mu to nije vjera, a u stvari joj se podredio i podčinio i pokorio se u potpunosti i slijedi sve ono što ona traži od njih, vidimo da na njima su jasni tragovi pripadnosti toj demokratiji. Jasni tragovi na njima su upravo pripadnosti toj, tom sistemu. Zato što kod njih nema ograničenja, osim ona ograničenja koji, koja sami sebi postave, Pa određene vlasti ne dozvoljavaju im da čine određene stvari koje ugrožavaju, ugrožavaju pozicije vlastodržaca. Međutim, kada u pitanju njihov karakter, njihov moral, njihovo poštenje i tako dalje i tako dalje, vidimo da je to dakle nešto što nema ograničenja osim kada dođu dakle te a, te granice koje im postavljaju njihovi taguti koje oni izabiraju svake godine. S druge strane, cijenjena moje braćo, svaki pripadnik bilo koje od ovih ili drugi koje nismo spomenuli, režima ili vjera, zabuda i tako dalje, vidimo na njemu da se on upravo prema svom ubjeđenju izgrađuje i moralno i duševno i kulturno ili nekulturno. Dakle, na svim poljima izgrađuje se u skladu manje više sa onim sa onim što mu nudi to njegovo ubjeđenje, odnosno ono zašto se on opredijelio. Nema sumnje da Allahu Đelešenuhu vjera traži od svoga pripadnika da na njemu postoje tragovi ove vjere, i da je najpreći pripadnik Islama da na, da na njemu se vide tragovi vjera Allaha te Tebara ta'ala. Jer je on taj koji ima istinu u svojim rukama. On je taj koji ispred sebe ima pravi put, jedini pravi put koji ga vodi spasu i uspjehu na dunjalu koji na heretu. Zato je on najpreći da na njemu se vide tragovi Allahove Đalešanuhu Vjere. To jeste najpreći je da bude taj koji će se prepustiti Allahovoj vjeri da ga ona odgaja, koji će se prepustiti Allahovom šerijetu da ga on odgaja i da on odgaja njegov moral, njegovo ponašanje, njegova, da on određuje njegova djela, da on određuje njegove riječi i tako dalje i tako dalje. I upravo ono sa čime je došao Kur'an časni, jeste cijenjena moje braćo, mi kada smo govorili o vrijednosti učenja samo Kur'ana, vidjeli smo kolika je vrijednost za svaki harf ko prouči ima deset sevapa, deset nagrada za jedan harf koji, koji si proučio. Ne da kažeš kao što kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, alif, la, mim, gdje postoje tri harfa, Ne da kaže što pada ti je nagrada deset sevapa, već za svaki harf, za elif imaš deset, i za lam imaš deset, i za mim imaš deset. I sve što proči se iz, iz Kur'ana, za svaki harf imaš deset, deset nagrada. I ogro, ogromna je nagrada za učenje Kur'ana časno. Međutim, i pored toga, Allah dželle šanuhu cijeni na moje braće, nije naredio i fardom učinio da svaki musliman nauči Kur'an na pamet. iako je učinio fardom, da se neka osnova iz Kur'ana zna na pamet poput sure Fatihe, bez koje nema namaza, kako kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nije Allah Đelešanhu naredio da svaki muslima nauči Kur'an sav na pamet. Iako je nagrada ogromna. Ali Allah Đelešanhu fardom učinio da svaki musliman živi po Kur'anu. Da svaki musliman se pokori Kur'anu i da živi po Kur'anu i da izgrađuje svoj moral na Kur'anu i svoj ponašanje na Kur'anu i svoj odgoj na Kur'anu. I da se upravlja po Kur'anu u dijelima, u riječima, u odlukama, u trudu i u svemu što sa čim se sreće u životu na ovom svijetu. Znao Kur'an na pamet ili ga ne znao na pamet? I mi vidimo koliko je danas onih koji su naučili Kur'an na pamet, Ali ga nisu naučili radi nagrade kod Allaha Đelešanuhu. I radi ljubavi prema Allahu Tebarek ta'ala i ljubavi prema Kur'anu. Već ih je šeitan prevario da ga nauče da se sa time diče, da s time prave sebi neku poziciju među ljude. Da s time zarađuju dunjalučki kapital na taj način što će organizovati razne koncepte, što će ići na takmičenja gde se plaća takmičenje Kur'ana gdje će dobiti nagradu ako osvoji ovo ili ono mjesto i tako dalje i tako dalje. Zato kod njih vidimo samo da na jeziku se nekada čuje učenje Kur'ana, ali nema života po Kur'anu. Nema života po Kur'anu. I na mnogima od njih ne možemo da vidimo tragove Islama. La hawla wa la quwata illa billah. Kako je to učenje Kur'ana i druženje sa Kur'anom a nakon toga na sebi ništa ne ostaje na, na insanu od tragova, niti od dejstva tog Kur'ana, niti si ikada shvatio poruku tog Kur'ana i obavezu da mu se odazoveš i pokoriš. Zato kažem, cijenjena moje braćo, najpreći je mu'min, najpreći je musliman da bude taj koji će učiti Allahovu knjigu i raditi po knjizi Allaha te barakva ta'ala. Kao što rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, sallam, U poznatom hadisu Metalul mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalul utruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Kaže primjer mu'mina koji uči Kur'an. Jeste kao primjer limuna koji je prijatan, prijatnog mirisa i prijatnog ukusa. Takav je mu'min koji uči Kur'an. Uči Kur'an i živi po Kur'anu. Pa je njegov miris lijep, dakle njegova vanština je lijepa, ali i on je sav lijep. On je sebe izgradio na Kur'anu, na Kur'anu, odnosno na uputama Kur'ana časnog. Zato vidimo, cijenjena moje braćo, da onaj koji nam je poslat da nam bude onaj koji će nas podučiti Allahove Đelešenuhu vjeri, koji će nam prenijeti poruku Allaha Đelešenuhu, Resul sallallahu alaihi wasallam, sallam, da je on upravo bio taj koji je najviše molio Allaha Đelešanuhu i stalno tražio od Allaha te barake ta'ala da ulepša njegov, njegov moral i da ulepša njegov odgoj. Tako se spominje da je Resul sallallahu alaihi wasallam u svojoj dobi molio Allaha Đelešanuhu riječima Allahumme hasin huluqi wa halqi Allahu moj, ulepšaj moj moral i ulepšaj moj izgled. Allahu moj, ulepšaj moj moral, moj ahlak, moje ponašanje i ulepšaj moj, moj izgled. I govorio je Rasul sallallahu alejhi ve sellem u dovi Allahume džennibni munkaratil il Allahu moj, odstrani od mene ružno ponašanje, ružan moral, odstrani to od mene. Pa mu se odazvao Allah te taala, a kako i nebi kad je on uzvišeni rekao Udu'uni astajib lekum. Vi me pozovite ili pozovite me, ja ću vam se zasigurno odazvati. Ovo je obećanje Allaha Đelešanuhu. Pozovite me, ja ću vam se zasigurno odazvati. Pa se odazvao Allah te barek wa ta'ala svom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je primio njegovu dovu i uljepšao je njegov, njegov ahlak, dakle njegov moral i njegov edeb. Zato je Allah Đelešanuhu objavio Kur'an časni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa ga Kur'anom, pa ga Kur'anom odgajao. Zato je Kur'an bio ahlak i moral Resula sallallahu sallallahu alejhi ve sellem. Zato alazimo kroz Kur'an časni mnogobrojne ajete, ajete odgoja, na kojima se odgajao Rasul sallallahu alaihi wa sallam ili kojima je Allah Đelešanuhu prije svih drugi odgajao svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od tih ajeta islamska ulema spominje pa kažu, to je su riječi Allaha Đelešanuhu u kojima kaže da ste zbila hudil afe wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin Kaže ti sa svakim lijepo i naređuj da se čine dobra djela, a kloni se, kloni se jahila kloni se neznalica. I nema sumnje da je Resul sallallahu alaihi wasallam upravo bio onaj koji je najljepše postupao sa ljudima. Koji je u svojoj davi na najlepši način prilazio ljudima. I do, dostavljao im poziv Allaha Đelešanuhu. Dostavljao im vjeru Allaha Tebareke, Tebareke wa ta'ala, dok na drugoj strani se klonio džahila neznalica i on nije bio poput židova, židovskih učenjaka koji bi jedan dan kada bi prošli ulicom vidjeli nekoga od, iz svog naroda da čini neki grijeh, pa bi ga izružili zbog toga što čini taj grijeh, a sutra dan bi ga ponovo našli na istom i kaže ponovo bi sa njime prijateljovali i ne bi im to smetalo da s njime sedu drugari i tako dalje. Resul sallallahu alaihi wasallam bio daleko od toga. Resul sallallahu alaihi wasallam je bio daleko od toga. On se ljutio, on se ljutio samo onda kada se kršile granice Allaha te barek ta'ala, a nije se ljutio radi sebe. Zato onaj ko je kršio granice, Allahu Đelešanuhu vjere, nije mogao ostati miran od Rasula sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Od tih ajata odgoja s kojim je odgajat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jesu riječi Allaha Đelešanuhu, mjeste zbilla, inna Allaha ja'muru bil adli wal ihsani wa ita idil kurba, wa janha anil fahšai wal munkeri wal bagi, ja'idhukum lallakum tazakkarun. Doista Allah Đelešanuhu vam naređuje da postupate pravedno i da činite dobro i da udjeljujete bližnjima, a zabranjuje vam nemoral i sve ono što je ružno i zabranjuje vam nasilje. On vas savjetuje da biste pouku, da biste pouku primili. Dakle, pogledajmo kako je Allah Đelešanuhu naredio, naredio svom poslaniku, alaihi salatu wasalam, i njegovim sljedbenicima, da se drže pravde. Da se drže pravde, i da čine dobra djela i da udjeljuju bližnjima, a ka, u drugim ajetima je došlo, dakle i onima koji su potrebni, udjeljivanja. Pa vidimo da Resul sallallahu alaihi wa sallam je bio najpravednije stvorenje Allaha te barak wa ta'ala. Njega nije mogla sržba da, da a, zasmeta, nadvlada pa da on postupi nepravedno. Naprotiv, on se držao pravde bez obzira o kome se radilo. Zato je poznata nam predaja kada govori kada, govor, kada su oni došli da se zauzimaju za onu ženu a, iz njihovog plemena koja je nešto ukrala, pa da se zauzimaju kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, da joj ne odseče, da joj ne bude ruka odsečena, pa kaže, tako mi Allaha, kada bi moja kćer Fatima ukrala, ja bi ruku odsekao. Jer je, jer je šerijat Allaha dželle Đelešanuhu iznad svih i niko nema prava nad njim. I Islam je takva vjera i to je ta prava istinska vjera, Allahova vjera. A ne vjera ljudi gdje će jedni potpadati pod, pod zakon, a drugi mogu rušiti taj zakon kako hoće i nikada nisu, nisu odgovorni. To su zakoni taguta i zakoni onih koji su na zablodi. Ali šarijet Allaha Đelešanuhu ne poznaje te stvari. Pravda Allaha Đelešanuhu i njegovog šarijeta ne poznaje stvari. Zato je Resul sallallahu alaihi wa sallam bio taj koji je bio najpravedniji, koji je bio najveći dobročinitelj, koji je najviše pomagao ljudima, a u, na, s druge strane bio najdalji od nemoralnih stvari, najdalji od ružnih stvari, najdalji od, od zuluma. Zatim riječi Allaha te bareke ve taala: "Wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmir umur U suri Lukman kada kaže na jeziku Lukmana mudrog i ti se strpi na onome što te zadešava. Ti se strpi na onome što te zadešava, jer to je, to je doista ono što se naređuje. Pa Resul sallallahu alaihi wasallam bio najstrpljiviji čovjek među ljudima. Najstrpljiviji. On je saburio i onda kada su i oni što su bili najbolji sa saburom u umetu, nisu više imali snage da sabore, ali Rasul sallallahu alejhi ve sellem, on je bio taj koji je bio najbolji uzor, najbolji uzor svim ljudima. Zato kada su mušička uznemiravanja muslimana u Mekki prešla svaku granicu, kada muslimani više nisu bili slobodni bilo gdje na ulicu da izađu od mušika, pa jednog dana dok je sjedio kod Kabe poslanim sallallahu alejhi ve sellem, Došli su neki muslimani pa su rekli, o Allaho poslaniće, zašto ne zamoliš Allaha Đelešanu da nas, da makne ovaj musibet sa nas, da nam ovo olakša? Pa se naljutio na to Resul sallallahu alaihi wasallam što traže od Allaha Đelešanu olakšanje, jer je ovo takav put. Pa im kaže, u prvim narodima je bilo ljudi koji bi zbog svoje vjere u Allaha Đelešanu bili od strane svog naroda zakopati do pojasa u zemlju, a zatim bi mu, kaže, stavili testeru na njegovu glavu, pa bi mu prepilili na pola, pa bi jedna polovina pala na jednu, a druga na drugu stranu. Ali, kaže, to ih nije odvajalo od vjere Allaha Đelešanuhu. To ih nije odvajalo od vjere Allaha Đelešanuhu. Pa je na ovaj način ukazivao svojima sahabima, radi Allahu Teala Anhum, da je ovo vjera strpljivosti i izdržljivosti. I nije Resul sallallahu alaihi wa sallam nikada požurio, već je čekao naredbu Allaha Đelešanu i dozvolu Allaha Tebarek wa ta'ala. Zato nije učinio hijđu sve dok mu nije došla objava da može učiniti hijđu tad i tad. Zato su ovo ajeti, cijenina moje braćo, na kojima je odgajat Resul sallallahu alaihi wa sallam kao najbolje stvorenje Allaha, Allaha Tebareke, Tebareke wa ta'ala. Od tih ajeta jesu i riječi Allaha Đelešanuhu kojima kaže idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu annahu waliyun hamim tina zlo uzvrati dobrim pa ćeš vidjeti kako ti od jednom tvoj otvoreni neprijatelj postaje prisni prijatelj subhanallah Zatim, nakon ovog ajeta, dolaze riječi Allaha Đelešanuhu وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَذِّ نَظِيمُ A doista ovo ne može da postigne, osim onaj koji je jako strpljiv, koji je jako strpljiv, i osim onaj koji je pravi srećnik, subhanallah. Ovo ne može. Kada čovjeku neko dođe sa zlom, sa šerom nekim, Odma mu se pojavi inat da mu se osveti, da mu vrati isto makar mjeno. Međutim, Kur'an podučava i odgaja Rasula sallallahu alaihi wa sallam i njegove sljedbenike da uzvratiš sa, sa, dobrojim, sa dobrim, da bi ti Allah Đelešanhu tog neprijatelja pretvorio u prisnog prijatelja. I doista cijenjena moje braće koliko je ljudi došlo sa zlim namerama Rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Došao sa namerom da ga ubije. Došao sa namjerom da ga prevari. Ali kada je vidio, kada je vidio Rasula sallallahu alejhi ve sellem kako mu uzvraća sa dobročinstvom, sa lijepim riječima i sa pravdom i bogobojaznošću, ljudi su se vraćali kao vjernici, prihvatali vjeru Allaha te bareke taala. I tako, posta, po, I tako su postajali prijatelji Rasulullah sallallahu sallallahu alejhi ve sellem iako su došli kao, kao njegovi neprijatelji. Takođe vraća tu sve i riječi dželle Đelešanuhu kada kaže, nestezbilla zbila, wal kjadimina l'gajda wal afina ni nas, i oni koji srđbu savlađuju i ljudima prašaju. Zato Resul sallallahu alejhi ve sellem bio taj koji je uvijek srđbu savlađivao, koji nije nikada dozvolio da ga ljudi naljute i sve ono što su mu govorili njemu lično. Resul sallallahu alejhi ve sellem nikad se ne spominje da se radi toga što su mu govorili, da se ljutio. Međutim, kada bi bili u pitanju kršenja Allahovih granica, tada se spominje da mu se lice zacrvenilo, da bi mu se ove jagodice tako zacrvenile da, da bi bile poput krvi. Zbog sržbe što se krše Allahovi propisi. Iako on imao najviše opravdanja da se suprostavi onima koji su ga optužili i za laž, i potvore razne na njega iznosili, jer je on bio onaj koji je i prije poslanice bio El Amin, onaj povjerljivi. A zatim mu Allah uzvišeni iznad sedam nebesa spušta objavu preko Meleka Džibrijela povjerljivog i opet su došli ti koji su ga i prije znali, došli su da mu kažu lažov i da mu kažu ludak i da mu kažu pjesnik. Pjesnik i da mu kažu sihirbaz. Međutim, Rasul sallallahu alaihi wasallam nije na ovo osvrćao se, jer mu je naređeno da se kloni džahile. Da se kloni džahile. I Allah Đelešanuhu je dao da upravo na ovim i mnogim drugim kuranskim ajetima da Allah Đelešanuhu odgoji svoga Rasula sallallahu alaihi wasallam. Da ga odgoji, da on postane taj koji je najboljeg najboljeg ahlaka. Zato nalazimo da da Resul sallallahu alaihi wasallam nakon što ga Allah Đalešanuhu odgojio, da ga je pohvalio riječima Inneke lala hulukin azim, ti si u najboljeg morala, ti si najboljeg ahlaka, najboljeg ponašanja. Allaho poslaniće, pohvalio ga Allah te barake, te barake wa ta'ala. Zato je prvi i osnovni cilj Rasula sallallahu alaihi wa sallam bio u svojoj davi da upravo ljude poziva odgoju na Kur'anu. Da ljude odgaja Kur'anom. Jer je on bio odgojen Kur'anom, pa je zatim tražio da i ljudi, da i ljudi drugi, njegovi sljedbenici, da se odgajaju Kur'anom. I nema sumnje, braću, da onaj ko prihvati da ko prihvati odgajanje Kur'ana, da će takav i dospijeti u blizinu Rasula sallallahu alaihi wasallam i on, u njegovo društvo, inša Allahu teala, jer je on iskren na tome i traži da bude odgojen poput kako je bio odgojen Rasul sallallahu alaihi wasallam i njegovi časni ashabi. Zato vidimo da je upravo ta generacija koju je on sallallahu alaihi wasallam odgajao Kur'anom časnim, da je ta generacija najbolja generacija koja se ikada pojavila na zemljinoj kugli. Stoga svako onaj ko želi da bude među najbolje, ko želi da bude blizu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, ko želi da nađe šefat za uzimanje Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam na, na sudnjem danu za njega, takav treba da ide ovom stazom. I da Kur'an prihvati kao Allahu Đelešenu knjigu koju će učiti, koju će se pokoriti i prepustiti da ga Kur'an odgaja i da se ne osvrće na okolinu. Jer okolina je takva cijenjena, moja braćo. Vi je možda i bolje od mene poznajete. Ova okolina od vas traži da budete demokrate, da budete civilizovani na standardima evropske civilizacije. Civilizacija ispod ispod koje stoji temelj kufra nevjerstva. Oni to traže od vas, da budete takvi. Da se ličite na ovog futbalera i da se ličite na onog pjevača i da se ličite na onog glumca i da budete razvijeni, mišićavi, da stalno ste u nekom pokretu. Da ličite na te, te, te koji su stalno na reklam. To se traži. Međutim, mu'min koji gleda očima, upute nikada neće prihvatiti ponudu nevjernika, a ostaviti ponudu i poziv Allaha Đalešanu. Zato, cijenjena moja braćo, neka se svaki od nas potrudi, inša Allahu Teala, da se odgaja Kur'anom i da njegov moral izgrađuje na Kur'anu i na sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kako bi bio pošteđen mnogih iskušenja i padova i skretanja na puteve zabluda u životu na ovome svijetu, jer doista mi smo ovdje radi iskušenja, radi provjere, pa Allaha Đelešanu molim da nas pomogne da budemo sačuvani onih iskušenja koja ne možemo podnijeti. Amin, arhamer, rahmin. Yeah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كاش رسول صلى الله عليه وسلم بعثت لأتم لأتمم مكارم الأخلاق يا سمو إستنو بوصلات دا أبوتفونيم ليب مورال كود لودي يا سمو إستنو بوصلات دا أبوتفونيم مورال كود لودي Zato vidimo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem pozvao svoje sledbenike da budu oni koji će na popravljanju svoga morala i na izgradnji morala i ahlaka na Kur'anu česnom i na sunetu na sunetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> zatim je Rasul sallallahu alaihi wasallam pojasnio da je Allah Đalešanuhu taj koji voli lijep moral lijep moral kod, kod ljudi a da mrzi ružno ponašanje i ismijavanje sa lijepim moralom. I ismijavanje sa lijepim moralom. Pa su zato ashabi, radijallahu ta'ala anhum, odazvali i trudili se maksimalno da poprave svoj moral, iako su mnogi u svome džahilijetu, dakle, zbog grijeha u kojima su bili, bili ljudi bez, mnogi od njih, ljudi bez, bez morala, odnosno ljudi koji su grecali u, u raznim haravima i zabranami nepokornosti. Allahu te barake, te barake wa ta'ala. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, kaže, čudim se čovjeku muslimanu, kojem dođe njegov brat musliman sa svojom potrebom, pa kaže, on se ne nađe, odnosno, on ne nađe sebe da je dobročinitelj prema njemu. To jeste, ne bude taj koji će izađi svome bratu u susret da mu učini dobro. <clears throat> فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا kaže pa pošto nije se nadao nagradi niti se bojao kazne lekad kana yabtagi lahu an yusari ila makarim al akhlaq kaže ako ga je to razminulo kaže makar je trebao ili makar treba da se potrudi da požuri da popravi svoj akhlak da popravi svoj svoj moral fa innaha mimma tadullu ala sabili najat jer to dakle taj trud da čovjek popravlja svoj svoj ahlak, svoje ponašanje, svoj moral, to je, kaže, ono što ukazuje na put spasa kod jednog čovjeka. A Dakle, čovjek radi na tome, to je dokaz da takav čovjek se trudi na putu, na putu spasa, kaže Alija, radijallahu ta'ala, anhu. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha haffa al-Islam bi makarim al akhlaqi wa mahasin al amali Kaže doista Allah dželle šanuhu je og, ograničio ili uokvirio islam sa lijepim, dakle, moralom i sa dobrim djelima. Kaže Enes radijallahu anhu, فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها كاجة رسول صلى الله عليه وسلم nije ostavio ni jedan lijep savjet, a da nas nije njemu pozvao i da nam ga nije naredio. Walem je da gišan au ajben illa hadharanahu wa nahana anhu. Niti je, kaže, ostavio Resul sallallahu alaihi wa sallam i jednu prevaru ili i, ili i jednu sramotu, a da nas nije na nju upozorio i da nam je nije i da nam je nije zabranio. Kaže Muad radijallahu ta'ala anhu Evo sani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže oporučio mi je Rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fe kare, pa je rekao Ja Muad usike bi takva Allah O Muaze oporučujem te da se bojiš Allaha Đelešanu wa sidki l'hadith i da se držiš iskreno govora wal wafa'i bil ahdi i da se držiš ugovora wa ada'il amanati i da se držiš emaneta wa tarkil khiyanati i da napustiš ostaviš krtost wa hifdil jari i da čuvaš svoga komšiju wa rahmatil yatimi i da budeš milosti prema prema jetimu, prema siročetu. U alini il kelami, i da budeš blago govora, da budeš blago govora wa eh, bezali selami i da dakle širiš selam wa husnil ameli i da činiš dobra djela wa qasril ameli eh, i da budeš kratak u nadu to jest da nemaš eh, dugu nadu, nadu u dug život već da tvoja nada bude kratka da se ne nadaš dugo da živiš Jer čovjek kada se nada dugo da živi, on stalno odlaže stvari. Sutra ću ja, sutra ću ja ću do godine otići na hač. Pa sljedeće godine, pa sljedeće. Kad ga preseče Eđel, halas više ne može da otide na hač. Niti bilo koje drugo djelo da, da obavi. Znači, ovo su sve poruke Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. O ono luzumil iman, da se čvrsto držiš imana. O tefekuhi fil, kur, uh, uh, fil Kur'an i da se trudiš da razumiješ Kur'an. وحب الآخرة إذا وليش آخرة والجزع من الحساب إذا سبويش بلاغان يرچون برد الله تبارك وتعالى وخفت الجناح إذا بودش سميلستان برما سويما وأنهاك أن تسب حكيما إذا i da ne psuješ ili ne grdiš onoga ko je mudar evo tu kezdibe sadikan i da ne budeš onaj koji uh, ulaž ugoni ili lažnim smatra onoga koji je iskren, eututija i atimen, i da ne budeš onaj koji će se pokoriti a, grešniku, koji će se pokoravati grešniku, ta eutas je imamen adilen, i da ne budeš onaj koji će se suprostavljati i koji će biti nepokoran pravjednom vladaru, eutufside erdan, i da ne budeš onaj koji čini nered na zemlji. Wa bit taqa illahi inda kulli عند wa حجر wa ومدر I oporučujem ti da se bojiš Allaha Đelešanuhu kod svakog kamena i svakog drveti na svakom mjestu. Wa in tuhdithe li kulli dhembin teube i da za svaki, da se od svakog grijeha čistiš teubom. I da, da se od svakog grijeha čistiš teubom. Es sirru bi sirri tajna za tajnu, to jeste onaj greh koji počiniš tajno, čini teubu tajno. Wal alanije tu bil alanije, a javno za javno, onaj greh koji počiniš javno, pokaj se javno, da ljudi znaju da se pokajao. Jesu te videli da si greh učinio javno? Zato se pokaj javno da bi te ljudi videli da, da si se pokajao. Zato je cijenjena moja braćo, Ovo dakle je bio vasijet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muadu im Djebelu radi Allahu ta'ala anhu, a on prenio da je to vasijet čitavom umetu. Da po ovome se postupaju i na ovome da odgajaju, da odgajaju sebe. I zato vidimo, cijenjena moje braćo, da su ashabi radi Allahu ta'ala anhum, kada su se izgradili na ovome, kada su svoj moral na ovome izgradili, vidimo da su došli do stepena, da ih je čak i Allah Đelešanu pohvalio, da je on te barakve tala s njima zadovoljan i oni zadovoljni svojim gospodarom Azze wa Đel. Zato su najljepšim primjerom oni, ti koji su najbolje i najdosljednije slijedili Kur'an i sunat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Stoga, na moje braćo, u našem vremenu, u našem vremenu kada većina svijeta, kada većina svijeta koja se pripisuje Kur'anu i Sunnetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem neće da slijedi, neće da slijedi Kur'an i Sunnet ponos i čas je u tome da čovjek danas, da čovjek danas bude dosjedan sljedbeni Kur'ana i Suneta. Da čovjek danas, dok se drugi prepuštaju, da ih odgajaju razni sistemi nevjernički i razna nevjernička društva, da ti budeš taj koji si prihvatio da te odgaja Kur'an i Sunet. Ali dosljedno, nemoj da budeš onaj koji ne zna kuće. Nemoj da budeš poput lisice, čas ispod puta, čas više puta. Već idi putem stabilno i čvrsto postojano da bi te Allah Đelešanuhu pomogao. Jer Allah Đelešanuhu ne pomaže onoga koji hoće udalalet i skreće sa pravoga puta. Već onaj koji traži pravi put, koji ustrajava na pravom putu, takav ima podršku Allah te baraka ta'ala. Zato Allah Đelešanuhu molim da nas pomogne i da nas učvrsti na istini i da ne dozvoli da skrenemo pa da budemo poput većine koja je danas nepokorna Allahu Đelešanuhu i koja danas nažalost, na razne načine i kroz razne mogućnosti biva iskorištena u borbi protiv Allaha i Đelešanuhu vjere. Biva iskorištena u borbi protiv vjera Allaha i Đelešanuhu i njegovi i nosioca ove uzvišene vjere. Zato danas vidimo koliko je oni koji nose muslimanska imena izašlo u safovima sa nevjernicima i u Afganistanu, i u Iraku, i u Palestini, i na drugim mjestima, da se bore, da se bore u redovima nevjernika protiv, protiv muslimana. Zato, zato što se nisu čuvali da, da budu samo robovi Allahu Đelešanuhu, već su prihvatili, prihvatili su radi raznih interesa dunjalučkih da stanu u safove nevjernika, pa su, pa su tamo gdje su, a Allaha Đelešanuhu molim da pomogne braću protiv svakoga onoga koji zašao da se bori protiv njih, makar to bili i naši sinovi i naši očevi, koji, koji su pogazili riječi Allaha Đelešanu i poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a otišli, otišli da se bore protiv Allaha Đelešanu vjere i njenih, njenih sljedbenika. Allaha te barek wa ta'ala molim da nas učvrsti na istini. Allaha uzvišenog molim da vrati muslimane Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Allaha uzvišenog molim da nam istinu pokaže istinom i da nam omogući da slijedimo i da nam batil pokaže batilom i da nas pomogne da budemo daleko od toga i da se borimo protiv oni koji slijede batil. Allaha Đelešanuhu molim da nam oprosti naše grijehe, da pokrije naše nedostatke i sramote, da nas uputi na svaki hajr i sačuva svakoga šera. Allaha Đelešanuhu molim da u ostatku života na ovome svijetu budemo iskreni njegovi robovi koji će se držati Kur'ana i Suneta, koji će živjeti po Kur'anu i Sunetu, koji će se odgajati Kur'anom i Sunetom, koji će odgajati svoje žene i svoju djecu na, na Kur'anu i na sunetu i koji će biti daleko od odgoja nevjernič, nevjernika koji se nudi na sve strane. Allah te barake wa ta'ala molim da nas sačuva musibeta, da nas sačuva skretanja sa pravoga puta i da nas podrži na istini. Allaha Đelešanu molim da pomogne islami muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da pomogne braću koja su pala na velika iskušenja po, zva, po zatvora Tavakita. Molim ga subhanahu wa ta'ala da im olakša, da ih sačuva poniženja, da ih sačuva skretanjem sa pravoga puta, da ih sačuva mu sibeta iskušenja koja ne mogu podnijeti. Allaha Đelešanu molim da ih izvede na slobodu, da ih vrati svojim porodicama, a da im sačuva porodice i metke. Allaha te barake o ta'ala molim da braću mu džahide pomogne, da ih ojača, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju im je dao, da ih učvrsti na njegovom putu. Allaha Đelešanu molim da im safove zbije, da im riječ bude jedna, La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da i svi okupi oko te riječi a da nas u u njihove safove i da nas iskoristi prije naše smrti u pomoć svojom medinu. Allaha Đelešanuhu molim da nas usmrti na riječima La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i da nas proživi na sudnjem danu sa najboljim njegovim stvorenjima od poslanika, vjerovjesnika, šehida i dobrih, dobrih njegovih robova. Amin. Ja rahman rahmin. Radikullahu akbar. Assalamu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,